Benu Israil nakon Musa a.s. Ovdje ćemo govoriti o događajima koji su obilježili period između Musa a.s. i Davuda a.s. Nakon Harunove i Musaove smrti u lutanju pustinjom, Benu Israil je vodio Jošua ibn Nun, za koga Ulema jednoglasno kaže da je bio jedan od Allahovih poslanika. Na njega se misli u kuranskim riječima وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ a kada Musa reče momku svome. Od Musa alaihi salam je učio Tevrat i propise vezane za vjeru. Vodio je Jošua Benu Israilu preostalim godinama lutanja pustinjom, kao što su to prije njega činili Musa i Harun. Kad se napuni 40 godina lutanja, povede ih u Bejtul Maktis, koji je bio njihova sudbina. Uđite u svetu zemlju koju vam je Allah dodijelio. Razlog kazne lutanja pustinjom je bio u njihovom odbijanju da uđu u grad Ilija, koji su nastanjivali moćni ljudi. Sada su bili poučeni opasnosti neposluha prema poslanicima. Svi krenuše za Jošovom prema kucu. Kad su bili pred zidinama kuca, među njima nije bilo ni jednog čovjeka koji je ranije obožavao zlatno tele. Došla je nova generacija Benu Israila, među kojima nije ostao ni jedan od onih koji su tele obožavali. Opkoljavali su kuc šest mjeseci. Odlučujuća bitka je bila u petak. Benu Israel se nije borio subotom, jer im je toga dana bilo zabranjeno raditi i ratovati. Odlučujuća pobjeda se počela osjećati poslije Kindije toga petka. Sa Akšamom je nastupala subota, jer mi vrijeme računamo lunarno, gdje je sa Akšamom početak novog dana. Bojali su se da će početi subota zbog koje će morati prestati sa borbom i pobjeda će otići u nepovrat. Jošua je još jače napao, sunce je bilo na zalasku, trebalo im je malo više vremena za konačnu pobjedu. Jošua pogleda u sunce i reče, inneki me'muretun vene me'murun, Allahuma hbisha alejna, ti si pod naredbom, a i ja sam. Gospodaru moj, zaustavi nam ga. Zaustavi sunce na njegovom mjestu. Bojim se da će zaći, pa će nam pobjeda umaći. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem je rekao u hadisu kojeg navodi Ibn Hajar u Fethul Bariju. Nikada sunce nije zaustavljeno zbog čovjeka, osim radi Jošua, nekoliko noći kad je išao prema kucu. Muđiza Allaha svemoćnog. Sunce je ostalo nepomično sve dok Jošuova vojska ne pobjedi, i dok u kuc ne uđe. Jošova naredi da svi koji budu ulazili u kuc uđu kao da su na ruku do polovine svoga tijela spuštenim pogledom prema zemlji i da uče dovu Allahumme hot anna hatajana gospodaru naš oprosti nam naše grijehe. Allah Đalešanuhu o tom prizoru kaže i kad smo rekli uđite u ovaj grad i jedite što god hoćete i koliko god hoćete a na kapiju pognutih glava uđite i recite oprosti. Oprostit ćemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela daćemo i više. Ovi stariji griješnici koji su vidjeli Musaova čuda sa faraonom, mlada generacija još nije bila potpuno stasala, počeše se izrugivati sa Jošuvom pa riječ hetatun, oprosti zamijeniše elhinta, pšenica I umjesto da uđu na ruku koga su oni zvali sežda, uđoše u drugom položaju. O tome Allah Želešanuhu kaže فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ Onda su oni koji su bili nepravedni zamijenili drugom riječ koja im je bila rečena. Naš poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže u hadisu kojeg bilježi Buharija, Muslim i drugi Benu Israilu je bilo rečeno a na kapiju pognutih glava uđite i recite oprosti, oprostit ćemo vam grijehe vaše. Pa oni to preokrenuše, uđoše puzeći na stražnici i govoreći zrno u klasu pšenice. Od tada pa do dana današnjeg traje neprestani proces izmjene Allahove riječi te vrata od strane židova. Allah se ponovo naljuti na njih i ponovo ih kazni. U hadisu kojeg bilježi Buharija, Muslim i Nesaija se kaže kako je na njih spuštena kuga od koje je samo u jednom danu umrlo njih 20.000. I mi smo na one koji su bili nepravedni s neba kaznu spustili zato što nisu poslušali. Živio je Benu u Izraelu, Palestini. Njima su vladali kraljevi, a po pitanju vjere su ih usmjeravali poslanici. Rastavili su vjeru od politike. Kraljevi su bili potomci Jakubovog sina Jahode, a poslanici su bili potomci drugog Jakubovog sina Lavoa. To je bilo nakon Jošua, salam, koji im je bio i kralj i poslanik. Umre Jošua, salam, 27 godina nakon smrti Musa, salam, u svojoj 127. godini života. Tako je bilo sve dok se u Libanu ponovo ne pojavi kufr. Tamo ponovo poče obožavanje kipova. U gradu Baalebek se pojavi narod koji je pripadao Benu Israilu, a koji je obožavao kip zvani Baal. Te se otuda ovaj grad zove Baalebek. Allah im posla poslanika kojeg je spomenuo u Kur'anu po imenu Ilijas ili ga još zovu Ilijasin. Ilijas alaihi salam. Ilijas alaihi salam je bio Harunov potomak, o njemu Allah Želešanuhu kaže Ilijas je bio poslanik, kad on reče narodu svom, zar se ne bojite? Što se balu klanjate, a najljepšeg stvoritelja ostavljate, Allaha, gospodara svoga i gospodara vaših predaka drevnih. Oni ga lašcem nazvaše i zato će sigurno u vatru svi oni biti bačeni. Samo neće oni Allahovi robovi koji su mu bili odani, i sačuva smo mu spomenu naraštajima kasnim, neke u miru Ilijas, eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine, a on je bio rob naš vjernik. Ulema ne spominje ništa više o Ilijasu, salam, osim da je bio poslan narodu Bealebeka i da su ga oni u lažu gonili zbog čega se on od njih izgubio. Po jednom rivajetu, a po drugom da je umro pozivajući ih prije nego su mu povjerovali. Pojedini ljudi tvrde i to ćemo naći u pojedinim tefsirima i historijskim dijelima kako je Ilijas navodno još uvijek živ, isto kao što neki tvrde da je Hidr živ. Zato oni navode brojne predaje. To je njihova velika greška i zabluda. Čudno je da pojedini učenjaci tvrde kako su četverica poslanika živi. Dvojica su vele oni na zemlji, a dvojica na nebesima. Na nebesima su živi Idris i Isa, a na zemlji Ilijas i Hidr. To je golema i opasna greška. Svi poslanici osim Isa alaihi salam su umrli i na zemlji nema ni jednog živog poslanika. U sahih hadisu kojeg bilježi Buharija i Muslim se kaže da se Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nakon klanjane jacije okrenuo ljudima i rekao Ere ejtum lejletekum hadihi ala resi mijeti sanetin minha La jebuka mimmen huwa ala zahril ardi ahadun. Jeste li vidjeli ovu večerašnju noć? Nakon stotinu godina, ni jedan današnji stanovnik zemlje na njoj neće biti živ. Ovo je dokaz da niko ko je živio u doba Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem nije živio duže od stotinu godina, pa tako ni ti navodi o navodno živim poslanicima nisu tačni.